اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova. Njega hvalimo zbog njegove savršenosti u biću i osobinama. Njemu zahvalijemo zbog njegove savršenosti i nepogrešivosti u njegovom djelovanju, bilo da se radi o propisivanju šarijata ali sudbine, od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo. Koga Allah uputi napravi putom i nema zablude, koga Allah subhanahu wa ta'ana i svoje mudrosti pravedno u zabludi ostavi, tome nema ni pomagača, ni upućivača. Zato se Allahu zahvaljujemo na uputi i molimo ga za povećanje i svjedočimo srcem, jezikom i dijelima sve dok živimo da nema drugog Boga sem Allaha jedini nema sudruga i da je Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allahov rob najbolji, njegov poslanik posljednji kojeg je Allah poslao sa zadatkom da ljude pozove u robovanje, vjerovanje, obožavanje samo Allaha subhanahu wa ta'ala i da im pokaže kako se to čini pa kad kaže da svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha, to znači da ne obožavam nikog sem njega, ne činimo i badetnikom sem njemu. I kad kažem da svjedočimo da nema, da je Muhammed sam Allahu, a nehi da se nema Allahu robi poslanik, to znači da bismo trebali da Allaha subhanahu wa ta'ala obožavamo isključivo onako kako je nam je to pokazao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sljedeći njega u bez dodavanja i oduzimanja neke Allahu salavat i salam na Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjega dana. A zatim, kaže šeh, nakon što je govorio o boravku u kaboru, kaže nakon toga ide iskušenje, a zatim ili uživanje, ili patnja, ila entekum el qiyametu kubra fetu adun arvahu ila neđsad, sve dok ne nastupi veliki kijamet, pa se duše vrate u tijela, وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله واجمع عليه المسلمون kaže pa će se desiti i nastupit će sudnji dan o kojem je Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio u svojoj knjizi i na jeziku svoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam i na čemu su se složili muslimani. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجهمهم العرق pa će, kaže, ljudi stajati i ustati iz svojih kaburova zbog gospodara svih svjetova, goli bosi neobrazo, ne, neobrazani, približit će im se sunce i zapljuskivat će ih znoj. Kaže šeh, rahimahullah, dok ne nastupi sudnji dan, veliki kijamet. Govorili smo da postoje dva kijameta, veliki pravi, onda kada će svi ustat i pred gospodarom dugo, dugo, dugo vremena stajat, gospodara da dođe da im presudi čekat, a zatim kroz sve one faze sudnjeg dana prolaziti i račun polagat, pa će neki uspjest, a neki propast prije toga će se desiti smak svijeta, jer prije smaka ovoga svijeta neće početi veliko pravo stajanje na onom svijetu, ali postoji mali kijamet koji se dešava prije smaka svijeta, a to je onaj moment kad Allah pošelje meleka smrti sa svojim pomagačima, onome kome je istakao eđel životni vijek na ovom svijetu i pozove njegovu dušu da izađe na jedan od dva načina. I to je mali kijamet, jednom smo govorili prošli put. Nakon malog kijameta i nakon stiska, ispitivanja i patnje ili uživanja, duše borave u kaborima do velikog kijameta. Ljudi za to vrijeme žive na dunjaloku, smjenjuju se, jedni se rađaju, drugi umiru, do smaka svijeta, koji ima svoje preznake. Kad se potroše mali preznaci, a većina ih je već prošla. I Allah da da jednog petka, nakon što se brzo ispucaju veliki predznaci, nastupi smak svijeta, kao što kaže poslanik sallallahu alaihi ve sallam, najbolji dan, najbolji dan je petak, u njemu je stvoren Adem, u njemu je uveden u džennet, u njemu je izveden iz dženneta nakon iskušenja i greha i u njemu će nastupiti sudnji dan. Kad nastupi smak svijeta, on je uvod u sudnji dan i to nisu dvije ste stvari, ali jesu vezane i to je pravi početak onog velikog dana, najbitnijih dana u našim životima vječnim. Desit će se promjene, totalne i apsolutne promjene. Allah subhanahu wa ta'ala o tome na više mjesta u Kur'anu govori. Neće nastupiti smak svijeta dok Allah ne kaže meleku Israfilu koji drži rog naslednjen na svoje usne i pogled usmjeren prema aršu i uhu načuljeno i čeka da mu se kaže budi i da puhne. Neće nastupiti smak svijeta dok se prvi put ne puhne u rog. A kad se prvi puhne u rog, ovog svijeta će nestati. Zemlja će se zatresti, planine pokrenuti, raspast, nebo raz, napuknut, raspuknut, počet polako da se guli, zatim ogulit, sunce sja izgubit, zvijezde popadat, vrijeme, e, voda ili mora eksplodirat, pa se vatrom ispunit i sagorjet. Allah subhanahu wa ta'ala će umeđu vremenu uzeti zemlju pa je u svojoj šapki, šapci stisnut. Zatim je smotat i uzet nebesa, pa ih smotat kao što se mota list papira. Jer kad prvi put se puhne urok, kao što Allah kada va nufiha fi suri fa sa'iqa men fi samavati wa men fi l illa men ša Allah. Urok će se puhnut, pa će pomrijeti svako koje je na nebesima i na zemlji, osim onaj koga Allah izuzme svi će u tom momentu biti mrtvi. Svi osim koga Allah izuzme. Ostaće gospodar svjetova, koji je muslimovom sahihu došlo između ostalih mnogobrojnih predaje na ovu temu, da će smotat nebesa u desnu ruku, a zemlju u lijevu ruku, da tim će protresti reći Enel Melik, ja sam pravi vladar. Ejna l-đabbaruna, ejna mutakebirun. Gdje su silnici, gdje su ohovnici? I neće imati ko da mu odgovori. Svi će biti mrtvi, kao što je došlo u vjerovostom hadisu od Ebu Hurere, u Sahihu također, 40 nečega. Pita Ebu Hurere dana, kaže, ne mogu reći. Ne zna, zaboravio. Nije čuo. Sedmica, kaže, ne mogu reći. Mjeseci ili godina ne mogu reći ili kako je već dana, mjeseci i godina. Pojenta je da će 40 nečega, moguće i godina, moguće i mjeseci i dana, nije bitno određeni period, će svi biti mrtvi. Oni u kaboru, po ispravnije mišljenju, će također da dožive sajek. To je vid nesvjestice. I tad će da zaspi. 40 tih vremenskih razdoblja će zaspati i oni koji uživaju i oni koji se pati. Oni, za njih nema smrti nakon prve smrti. Ali će biti u jednom posebnom stanju poput stanja nesvjestice. Allah subhanahu wa ta'ala na više mjesta u Kur'anu spomine da su to dva puhanja, direktno ili indirektno. U nekim situacijama se išariti da ima treće puhanje, puhanje nesvjestice. Pa se u Lema razilazi da li će Israfil puhnu dva puta ili tri puta. Složnicu da jedno puhanje da svi pomru, i drugo zadnje puhanje da svi prožive. Kažu da ima puhanje između ili prije prvog gdje će se neki unesvijestiti, a neki to tumače da se to odnosi na različite stane, poput ovih u kaboru, na primjer, a i da nema ispravnije, Allah najbolje zna, su samo dva puhanja, a jedno i drugo su stavovi okvir ovih suneta, pa se ne smatra novotarom ko smatra drugačije, niti, niti greška. Prvi put kad Israfil puhne iznenadit će sve. Došlo je u hadisima da će čovjek da, da kažem tako, malteriše, da uređuje svoj bunar, pa će puhnuti, neće se iz njega napiti. Da će dvojica razastrijeti odjeću, jedan, da pro, jedan prodaje, drugi puhne, da kupi, pa kad se puhne, neće moći smotati. Da će čovjek primati hranu ustima, a neće je probutati. Da će čovjek ponijeti mlijeko koje je namuzao, a neće ga napiti, neće ga donijeti Da će izaći iz kuće i neće se vratiti. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Jasin kaže, da neće moći فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْسِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ Ni oporučit, ni se kući vratit. Neće moći riječ izustiti. Trenutna smrt će nastupiti. To je pojenta ovoga. Sve će prekinuti stvari. Nakon što sunce izađe sa zapada i ponovno nastavi izlaziti, proći će određeni da, dio vremena. Do te mjere da će mnogi ljudi zato i zaboraviti, možda čak i negirati. Ali toga će tad prestati. I smak svijeta će nastupiti što se tiče dunjaluka na najgorim stvarima. Na onim koji neće, neće govoriti ni Allah, Allah, tad se neće govoriti. Biće, imaće apsolutnu slobodu. Poput Maragaraca će općit na ulicama. I na takvim će nastupiti smak svijeta. Međutim, smak svijeta kad nastupi, opet će sve iznenaditi, totalno, jer će on nastaviti živjeti. I neće im biti ibrat to što se sunce jednom poremetilo i izašlo sa zapada nakon što je izlazilo sa istoka i vratilo. I nemojte da vas to čudi. Jer braću moje mjesece raspoluti. I sastavi. I mi u to vjeri. I niko u to više ne vjeri osim nas. Iako je to bio događaj, historija ga zabilažila. Vidjeli ljudi sa istoka i sa zapada. Kogod vidi mjesec, vidio je tu stvar. Bilo je prošlo, hajde sad ubijed nekoga da je to bilo. Tako će biti vjerovatno to jedno tumačenje sa onima koji budu živjeli nakon. Jel, nije, tamo, amo, možda jeste, možda nije, i tako dalje. Ili ako jeste prirodna pojava, naći nekakvo opravdanje što se to desilo, brnulo, za, okrenulo. A neće Ibrata uzeti, a i da uzmu kasno Oni koji uzmu, koji budu svjedočili, završeno koji je bio vjernik dotad vjero, vjernike, nakon toga mu se ne prima ako se pokaje ili uzvjeruje. Kad Allah subhanahu wa ta'ala naredi strafil da puhne, pomrijeći oni na nebesima i oni na zemlji, osim koga Allah izuzme. Olema se razilazi ko su ti na više mišljenja. Jedni kažu to su mrtvi jer nema smrti nakon smrti. Pojasnili smo da nisu mrtvi, ima dokaz za to da pa će i on imati određeno stanje. Jer kaže poslanik sallallahu a nehi veseleme, ja sam prvi na kojim će se rascijepiti kabur. Pa ću ustjeti i vidjet Musa kako se drži za stuba varša. Pa ne znam, kaže, je li proživljen prije mene ili je izuzet. Ako poslanik sallallahu a nehi veseleme ne zna je li Musa izuzet, znači da ne zna ni on ko su ti koji su izuzeti. I ko će od muslimana, učenjaka ili učenika ili ostali vjernika doći reći ovi jesu izuzeti, ovi nisu. Nego za neke se može tvrditi na osnovu dokaza da spadaju u tu kategoriju, ali to nije sve. I zato ima Mahmed ibn Taymih i drugi kažu da su to hurije i mladići u džennetu, jer u džennetu nema smrti. Meleci koji su u džennetu po jednom mišljenu i tako neke stvari. Uglavnom oni u džennetu ili čuvar džehennema, iako dokazi upućuju da će pomrijeti i meleci koji su na zemlji i na nebesima, pa moguće je da meleci neće biti izuzeti. Ali bit će onih koji su izuzeti, Allah zna ko su oni. Dok je osnova da će znači skoro svi na nebesima i na zemlji pomrijeti. Kažemo skoro svi, jer Allah kaže pomrijeće svi koji su na nebesima, svi koji su na zemlji, osim oni koji su izuzeti. To je dokaz da nisu svi. I da u arabskom jeziku također riječ kullu, to nam je trebalo prije, treba će nam kasnije nekad kad su pita neke dokaze, iako znači sve, ne znači bukvalno vaše apsolutno sve, nego može se da se izuzme u samoj rečenici pa da ne obuhvata jezički sve. Kad se puhne prvi put urok, Allah subhanahu wa ta'ala, kao što je došlo u sahihu, tih 40 vremenskih perioda će spustiti kišu života, vodu života, gustu kišu poput muške sperme koja će topiti svo to vrijeme zemlju i u kojoj će ili u kojoj će ili iz koje će niknut insan kao što niče bile. I tako je opisano nekim hadisima. Poznato je da insan trohne cijelu i da duša boravi u zagrobnom životu. Kaže se u kabru. Iako imaju predaje da biva u džendetu pa se uleme razilazi da li su duše vjernika u džennetu, a tijela u kaburu, a imaju vezu osjećaju, ili su, ili je to povremeno odlazak u džennet i vraćanje u kabur, ili su u kaburu, a dolazi im samo iz dženneta i imaju dokaz za, za vjerovjesnike i za šehide da zaista ulaze u džennet dušama, a ne tijelima. Sad da li stalno boravi ili ne, sve je moguće, tako da se ne smije ništa kategorično tvrti, u smislu ovo jeste, ono nije ali kaže se zagubni život kaburski zato što nije to pravi život, ona odnos 50-50 duše i tijela biva teka se duša vrati u tijelo i tad će prvi put ljudi ući u dženet, prvi koji će pokusati Muhammed sa sem zatim ostali. Dok ovo, ako duša ulazi i ako boravi, to nije stvarni ulazak i stvarni boravak, za šehide se kaže da boravi u tijelu ptica, a to već je ograničen život i nije isti kao onaj koji oni priželjkuju i koji će im Allah dati da vječno uživaju duše borave u zagrubnom, dakle, životu, kaže se u kaboru, ne tvrdimo da je samo u kaboru, jer ima mišljenje da su na nebesima, da su u džennetu, ali imaju veze sa kaburom. Također one duše koje su u seđinu, u zatvoru, pred džehennemom, po jednom mišljenju, ili u džehennemu, ili u kabura, dolaze im iz džehennema, također imaju vezu s tijelom, neće se vratiti u tijelo dok ne nastupi drugo opuhanje, ali se tijelo koje se raspadalo postepeno onako kako se raspada, vraćat će se tokom tih 40 vremenskih razdoblja onako kako se, kako liče bile ili kako je prvi put zametnuto. Od kapi sjemena Allah čovjeka stvorio. Od muške i ženske jajne ćelije. Znamo kako se stvara i nauka je to fino razradila i dokazala kako nastaje. U jednom periodu bude kaplica sjemena, pa ogrušak, pa gruda mesa, pa bude onaj plod uz prvi 120 dana bez duše. A zatim Allah udahne dušu nakon četiri mjeseca. Pa taj plod oživi u majci, a posle kad Allah tjedne izađe vani. Allah subhanahu wa ta'ala kad govori o proživljenju, spominje kako spušta kišu i kako oživljava mrtvu zemlju nakon mrtvila, i kako niče tom kišom raznorazno bine, sebebom te kiše koje on pošare, kako šare vjetrove pa oni skupljaju kaplice pa ih spušta na, spušta na zemlju pa zbog toga klije i niče bile i tako dalje. I završava kedanike nušur, tako će biti i proživljenje. Kema bede'na evvana halqin nu'idu, kao što smo prvi put stvorili, tako ćemo vas i vratiti. Kedanike juhi Allahu l-mauta, tako će Allah oživjeti mrtve, zavisno od ajeta do ajeta, ali spominje se ova stvar. I zaista velika je sličnost između prvog nastanka i ponovnog postanka na onom svijetu. Jer insan truhne sam. I to je osnova, osim ono koga Allah izuzme također da mu tijelo ostane sačuvano kao što su tijela vjerovjesnika i nekih šehida i nekih ljudi radi ibrata, čak i nevjernika moguće, insan trohne osim vrh trtične kosti. Jedna sitna sjemenka ostane i bude posijana u zemlji. Iste zemlje, istog mjesta, kad bude natupljena kišom života, ponovno se sakuplja njegovo tijelo i ponovno raste. I narast će njegovo tijelo i Allah će ga sabrat makar ga vjetar raznio vratit će se oni atomi i nastaće one ćelije koje su bile prije. I to je ispravno mišljenje, ima mišljenje kod uleme da li će Allah stvoriti novo tijelo ili staro tijelo, dokazi svi gotovo kućuju da će Allah stvoriti, odnosno povratiti tijelo i zato spominje i to je čudo. I zato su mušnici negirali i kažu ko će ovo živjeti, inače ne bi bilo čudo Allah stvara, oni su vjerovali da Allah stvara, da Allah daje na faku i da Allah pokreće i sunce, i mjesec, i vjetar, i kišu, i ne je bilo čudo stvorit će novo tijelo nego će Allah ovo tijelo oživjeti i nagraditi ili kazniti jer ovo tijelo je činilo dobra ili loša djela. I zato će iz, te, iz tog sjemena Allah dati da sebebom te vode i te kiše da se tijelo u zemlji ili pak van zemlje, to su dva mišljenja i na jednu i na drugu ukazuju dokazi, pa se ne može tačno tvrditi da li će u zemlji nastati kao povrće ili će niknut insan i stajat, na što ukazuje da je predaje i ovo je bliže istina, Allah najbolje zna, prvo će nastati u zemlji, pa će se raspuknut, pa će niknut i stajat poput lutke, poput kipa. I u oba slučaja, slučaja insan će biti uprašen od prašine i od zemlje u kojoj je bio i iz koje je nastao iz koje je ponovno proživljen. Mi znamo kad vadimo krompir, na primjer, da ga treba da bude prašnja. Insan će tako poput znakle povrća da bude prašnja i da nikne ili u zemlji čitav da se vrati, kao što je spušten obično najčešće čitav, samo duša fali pa je mrtav, ili da nikne pa se raspukne kabor pa skoči i iskoči živ, to je jedno mišljenje, drugo mišljenje je i ono je bliže istin da će prvo da niče dole, pa će se raspukne kabor pa će klijat ko vide, I tako će ljudi stajati svako na svom mjestu. I kad Allah tjedne, puhnuće se, reće na reći Srafilu da drugi put puhne urok. Kad puhne drugi put urok, ljudi će progledati. Bilo da su u zemlji koja, kad se kabor među benom raspukuno, ili da stoji. Tad će čafir reći, kad vidi šta je, u prvom momentu kad vidi gdje je, šta je, Ja vejne nam en ba'ate nam in merqadina. Teško nama ko nas prožive, ko nas probudi, ko nas posla iz naših postelja. To je zato što je privremeno odmarao i zato što je vidio strahote koje ne liče i na neuporedljivo su gore i teže od strahota u kojima se pati u kaburi. Pa ćemo biti krivo što je proživljeno, što je probuđeno kao što kaže. A vjernici će reći hada ma va'da rahmanu wa sadaqa mursanun. To je ono što je Allah obećao, milostivi i svemilosni obećao. I istine su govorili njegovi poslanici. Pa će pogledat i vidjet čudo nad čudima. Masa svijeta oko njega. Allah zna koliko se ljudi ukupalo zajedno na jedno mjesto i koliko pusat se mezari prekopalo. No ili negdje gdje je on završio. Možda ako je ubijen, sjeća se gdje je likvidiran. Možda su ga tu i zakopali. Međutim, kad se probudi, nije to to mjesto. A rekao sam da će se ljudi probuditi sa istom sviješću s kojom su umrli. I da će živjeti. U kaburu su bili sa istom tom sviješću. Pa kad se insan probudi, kad pogleda, shvatit će da je proživljen. I znači da je sudni I onda će se raštrkat po ta, kao skakavci po nečemu što se zove nova zemlja. Jome tu beddelu l-ardu gajra l-ardi vas samavat wa barazu li l'lahi vahid l-qahar. Na dan kada se zemlja zamijeni drugom zemljom i nebesa i kad svi se pojave, pokažu kada Allahom jedinim svemoćnim. Allah subhanahu wa ta'ala nas obavještava o tome u Kur'anu i sunnetu da će zemlju zamijeniti drugom zemljom. Riješ druga zemlja u arapskom jeziku podrazumijeva jedno od dvoga. Ili skroz druga zemlja, ili potpuno drugačija zemlja da onome ko gleda ona je druga. I ashabi su prisjećali i opisivali tu stvar i poslani sallallahu alaihi ve sallam je opisivao tu drugu zemlju kao bijelo ili crvenkasto bijelo, može se razumijeti iz jednog izraza koji je upotrebljen. Bijelu poput srebra, ravnu ploču. Došlo je da će Allah subhanahu wa ta'ala razvući zemlju. Kao što se tijesto razvlači, u smislu će biti ravna. Došlo je da na njoj neće biti nikakve oznake. Ni brda, ni planine, ni rijeke, ni međe, ni saobraćajnog znaka, ništa. I zato će biti zanađenje. Bilo da Allah sam je skroz drugom zemljom koji će stvoriti, a onu uništiti. Ili da ovu zemlju tako preobrazi, da ona bude skroz drugačija, čak i da izvrne ono što je unutra vani, jer se spominje tako ovaj, da na toj zemlji, na toj površini koja će biti, nije se grijeh činio niti krv proljevalo, pa se isto tako neko pokušava spojiti, a niko im kaže da je to ista zemlja, kaže da nije ista površina jer zemlja je puno veća od ove površine na kojoj mi živimo. Allah subhanahu wa ta'ala će razvojiti zemlju, bit će ravna, bit će bijela, poput lepine, malo rumena, po jednom tumačenju hadisa vjerodostojnog u sahihu. Sa jednom blagom uzvišicom, skoro neprimjetnom, a dovoljno da se istakne umet Muhammeda sallallahu alaihi sallam na ostalim umetima ali to je kasnije kad budu skupljeni, to je na mahšeru već. Znači. Dok onaj ko bude proživljen vidit će samo ravnicu. Ravnicu koja je postala ravna nakon što je Allah subhanahu wa ta'ala pokrenuo planine. Zatresao zemlju. Pa su se počele da lome i kidaju komadi veliki brda i planina. I da se pomjeraju pa su bile kao vuna raščupana. Zatim su počeli da se tresu, da lete, pa se učinilo kao da hodaju Fata Morgana. Onome ko me gleda, zamut, zamuti mu se. Pa će Allah subhanahu ta'ala brdo uzbrdo kucnut. Pa će se uprah pretvoriti. I kad se prašina slegne, sve ravnice biti. To je ono što će biti samo sa, sa, sa brda na nebu sunce će se smanjiti, povući u sebe, zatim se ja izgubiti. A posle će ga Allah subhanahu wa ta'ala opet vratiti. Zvijezde će popadat, mora ili prelit, jedna s drugim sastavit po jednom tumačenju ili eksplodirat, a zatim zapalit. To, e, tako se tumači fuđirat i suđirat iz dvije sure. Komplikovano hafiz, onima koji ih sebi ne nauče razliku. Jer fuđire znači eksplodirat, a suđirat zapalit i fuđirat isto tako znači izvirat. Pa kažu sastavit, pre, prelit, a ovi sramemeni kažu eksplodirat pa onda zapalit, izgorit. Allah subhanahu wa ta'ala će zamijeniti zemlju zemljom bilo stvarno i do prenesenom značenju. Uglavnom zemlja neće biti onakva kako mi pamtimo, bit će šira, ravnija, dovoljno na primi sve one koji su živjeli i umrli i koji će živjeti nakon nas i umrijeti do sudnjeg dana. I da se svi, i ljudi, i džini, i meleci sa svakog od sedam nebesa i hajvani, domaće i divlje zvijeri i životinje saberu na jedno mjesto. Kad se ljudi probude, Allah ih opisuje kao da su skakavci raštrkani. Prepašće se i sebe i oni oko sebe, većinu im ih ne znaju, i mjesta gdje su proživljeni i situacije, pa će svako krenuti negdje. Bukvalno se sudarati u toj gužbi izbrci. Ona prava pravca, ta panika će tad nastupiti. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala dat glasnika i zvuk koji će ih pozivati ka zemlji mahšera, mjestu skupljanja, na mjestu današnjeg Šama u odnosu na ovu sadašnju zemlju. Pa će svi ukočiti pogled prema tom glasu i krenuti. Glave oborit i šutjeti. šutjet. Fela tesma'u inna hemsa, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Nećeš čuti osim topot koraka njihovi. I tako će biti skupljeni na jedno mjesto. Zatim se dešava jedno veliko čudo. Po jednom dijelu neka, desit će se tad. A po jednom ranije u njih 40 perioda. Nebo će se raspuknuti. Prvo napuknut, pa otvorit šupljine, pa počet da odvaljuje kao što se odvaljuje dijelovi plafona. 50, 500 godina debela ploče čelične je nebo. Prvo nebo zemaljsko će da pukne, pa da se razmakne, pa da se polako počne da pada, odvaljuje, da tako kažem. Pa će kad se to nagne, meleci sa svake tih, svakog od tih dijelova da silaze. A zatim će se nebo oguliti. I na to se odnosi različiti opisi neba u surama koji ga opisuju ima da će napuknuti, da će raspuknuti, da će biti vrata od šupljine, da će se oguliti i tako dalje. To su faze od prilike kako će to izgledati. Pojenta je da prije nego što popadaju te ploče, meleci će sići i onako nagrubo sakupljena stvorenja koja su, koja su pratila zvuk glasnika koji ih je zvao na mjesto skupljanja, opkoliti prvim krugom. Svi meleci sa prvog neba će doći i opkolit ljude koji su pognutih glava došli zvijeri, one jake divlje zvijeri koji su pognutih glava iako stvarnog velikog kufra nikad činili nisu sakupljeni, ponizno dovedeni za glasom krenuli džina svakog, ljudi će tad vidjeti, bez obzira kakav je bio oholnik i silnik na ovom svijetu, doći će ponižen, ponizan, oborene glave na mjesto skupljanja. Vladari nepravedni, nevjerni, oholni, će biti u posebno, na poseban način sakupljeni i dovedeni sprem svojih greha, bez vlasti, bez ikakvog utjecaja, sa poniženjem maksimalnim. Svu tu skupinu veliku okružit će prvi red meleka. Meleka onakvi kakvi jesu, opisani sa stotinama krila, sa velikim snagama. Ljudi će ih vidjeti. Čak se u nekim govorima o Leme spomenuti će pitati, jel s vama gospodar, pa će ti subhanallah, nije s nama gospodar, do, ali će doći. Pa će meliti da subhanaju veličajući Allaha subhanahu wa ta'ala i da naprave prvi krug opkole sva stvorenja koja su sakupljena, a zatim će se rascijepit, raspuknut, otvorit, sić drugi krug meleka pa ogulit past, drugo nebo, treći, četvrti, peti, šesti i sedmi. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا Doći će gospodar, a meleci red do reda, saf do safa, to su ti safovi u krug, kao što se safaju ljudi oko Kabe, tako će se meleci posafati oko stvorenja i onda će stisnuti obruč. Do te mjere da će postati velika tjeskova fizička, pored one duševne, psihičke koje ljudi osjećaju, i vjernici i nevjernici, osim pojedinaca koji su izuzeti. Kad ljudi budu proživljeni, bit će proživljeni kao što kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, juhšerom nasu, hafaten, araten, volven. Goli bosi neobrazani. Kad ljudi budu sakupljeni, pojedinci će biti tad ponovno odjeveni kad ljudi budu isprepadani, zabrinuti, pojedinci će biti tad sigurni. Prvi koji će dobiti odjeću je Ibrahim a.s. Otac svih muhahida. U nama se razilazi oko razloga zbog čega bi to moglo biti. Jedno od stavova najpoznatijih je to da se niko nikada Allaha više nije bojao od njega. Pa je preči da bude najsigurniji i naj, najviše će sigurnosti osjećati na sudnjem danu i najprije će ga se utješiti time što će biti odjeven i zaštićen. A zatim vjerovjesnici i dobri ljudi, kako Allah odredi. Jedni kažu da je to zato što su ga skinuli prvo, pa onda bacili pa u vatru, pa ćemo Allah zamijeniti to tim. Ima još tumačenja. Ali je sigurno jedno, da što se više Allaha bojimo na ovom svijetu, I što više tražimo oprosta i nadamo i strahujemo i ispravnije i iskrenije mu robujemo na ovom svijetu, to ćemo biti sigurnije na hiretu. I zato se razluki svaki poslanik od poslanika i vjerovjesnik od vjerovjesnika, kamo li neko od ostalih vjernika. I svakome će Allah dati ili količinski ili vremenski na neki način onako i onoliko koliko se trudi na ovom svijetu odnosu na drugim u tom stisku, u tom okruženju iz kojih bježanja nema, Allah subhanahu wa ta'ala će dati da se sunce primakne minu, da ponovno dobije snagu i to neki spominju deset godina. Dovoljno da je blizu i da više nije sjaja izgubilo, ponovno je sjaja vraćena. na milju od stvorenja, iznad samih glava, odnosno na trenutnu udaljenost, to je preblizu. Pa će njihova blisko, blizina jednih drugih i tjeskoba koju osjećaju i njihovi zadasi uz neopisivu toplotu koja će dolaziti od sunca, prouzrokovat, prouzrokovat da znoj lije iz njih. I zato se spominje o hadisma vjerodostojnim da će ljudi biti u znoju sprem svojih nedijela, sprem svojih grijeha. Čak se spominje da će nekima znoj ići 70 lakata, odnosno 35 metara u zemlju natopiti. A da će im zapljuskivati usta i do pola ušije dolazi, to jest gušit će se u svom znoju, ali nema smrti nakon smrti. Neki će biti do, poja, do prsa, nekima do pojasa, nekima do kolena, nekima do članaka, neće, ne, neki neće nikakve ne znaje. U tom belaju bit će zaštićen samo koga Allah zaštiti. A to su oni koji su u njegovom hladu, kad drugog hlada su njegova neće biti. Sedam kategorija koje je spomenuo poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, moleći Allah da bude obaru jedno od tih. Ta će biti zaštićeni neki i sigurni neki i od toplote i od znoja gledat će druge, a osjećat će sigurnost. I čekat će i jedni, i drugi, i treći, u danu koji 50.000 godina traje, da dođe gospodar svjetova, te im presudi. Ovo, bez obzira koliko mi pričali tekom tamo trećem licu, ovo je naš dan, naš život. Ne postoji ni jedna stvar od mojih životnih planova za koju mogu garantovati se desiti. Planiram ja, planiraš ti, planiramo mi i oni, svašta nešta na ovom svijetu, ali možda bude, možda ne bude. Ali ovo proživljenje, ovo nicanje, ovo buđenje, ovo ustajanje, ovo hodanje, ovo sakupljanje, gledanje džina i hajvana i meleka, strahovanje na danu koji se zove Al-Qari'ah, dan lupanja srca, dan zaglušujućih zvukova, na danu koji se zove Al-Hasre, dan tuge, kajanja. Na danu koji se zove Terabu, dan samoobmane, kad će ljudi skontali su se sami sebe obmanuli. Na danu koji ima mnogo naziva koji ga opisuju detaljnije, pa s o tome insan treba informiše sve više, jedna se tiče veliki događaj, sigurni događaj, smak svijeta, dan za kojeg Allah kaže jevme jakumu nasu li rabbil alamin je moj i tvoj dan. Nema insana skoro, a da se neće toga dana kajati što nije više, što nije bolje. I nema insana da se neće i najmanjem dobrom dijelu obradovati i zbog najmanje greha rastužiti. I mi to sad imamo priliku da čujemo, da vidimo kad budeš čekao onoliko koliko Allah da da čekaš. I kad budem čekao onoliko koliko Allah da da čekam. Na upada će i i tebi svaki grije kojeg si učinio. Razmišljat ćeš i ne znaš šta će biti. I ljudi će tako čekati koliko Allah htjenije da čekaju, a zatim će on doći lično u najspektakularnijem dolasku mogućem, kako je doliko i njemu sve mogućim, veličanstvenom, savršenom, da presudi robovima, pa će početi događaj koji se tiču samog suđenja, polaganja računa, izlaganja dijela, vaganja dijela i mnogi drugi događaje o kojima ćemo ako Bog da govori sljedeći minuto jer ima puno tih događaja da dodajemo. Ne bismo mogli bez obzira koliko dugo traje završ sve to o to nekvalitetno, a treba će nam ako bude barem još jedno predavanje da probamo što detaljnije. Ovo je samo uvod. Isto sam proživljeni polaganje računa raditi, polaganje računa ćemo se sljedeći put i ostali događaje ko Allah da. Ovo je samo proživljenje i sakupljanje. Tako će ljudi čekati dugo, nekome će izgleda duže, nekome kraće, ali svi će čekat samo da počne suđenje. I svi će u tome samo sebi brinuti i na sebe misliti i gledat kad će se gospoda svetova pojaviti, a oni koji budu se kupali uznaju, govorit će gospodar moj daj da ovo završi makar u žene. Mi znamo da je džehennem neuporedivo najžešća kazna i najveći bol odnosno na sve drugo. A ne možete zamisliti koliko je teško na sudnjem danu i kolike su to strahote kada onaj neznani insan koji je sam sebi neprijatelj od uvijek najveći bude govorio daj da ovo prođe pa makar u džahennem, samo da se pogaršimo ovog onaj. I zamislite kolika je to radost i sigurnost kad ti u hladu Allahom budeš. Ako te Allah počasti i gleda sve to ispred sebe i oko sebe, brineš se, ali nije to ta briga, nije dok jedni pati, to je za drugi ipak uživanje. Allah jedno i drugo ne daje tek onako. Nego kako radimo, tako će da moji da dobijemo. Pa je na nama da se trudimo jednim ili drugim putem. Allah subhanahu wa ta'ala će olakša svakome onome ko krene nekim putem. Allah nam je pokazao dva puta, i prepustio nama da izaberemo i neće nam nepravdu učiniti. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi ispravnim putem i učvrsti i usmrti na njemu da nas proživi sa onima s kojima je zadovoljan i koji su sigurni i sretni na oba svijeta da nas poživi kao one koji dok žive sebi i drugima dobro čine kad presenimo na smrtne muke budu zadnje muke koje osjetimo da nema muka u kaboru da nema belaje na sudnjem danu i da nema ulaska u džahennem, nego vječno dženesko uživanje, to nije nemoguće sa Allahom subhanahu wa ta'ala, a sami ne možemo ništa učiniti. La havla wa la qubata illa billah. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهدى